Plecăm la dimineață. I have only uh, three or five hours on this evening to speak to you. Am numai 3-5 ore, cam între 3 și să vă vorbesc, but, deci n-am mult timp. But I think I want to do my best. Dar sperăm să rezistați. A fost o glumă, man. Oh my God. That asked me to tell a little bit from our life. <laughs> I-am cerut să ne spună câte ceva din viața lor. We are born post 1950. Sunt, m-am născut în 1950. So, we were the first generation with a long here who changed 1968 the world. Uh, noi am fost prima generație care ne-am lăsat părul lung. Uh, we were, we were the revolution generation, you can see it on my here. Voi vedeți pe părul meu, deci eh, suntem generația aia care a avut părul lung. So here uh, did not change. She was eh, a little bit longer. She had so here. Părul so, l-am avut mai lung în tinerețe, ce drept. But my health, my heart is changed. Uh, dar uh, inima s-a schimbat de-a cursul timpului. No, a person from the revolutionary generation. A fost o altă, am, o altă lume atunci. We grow up in a Christian family. Eu am crescut într-o familie de creștini. In a Christian church. Într-o familie creștină, într-o biserică creștină. We lived with one feet in the church. Și am trăit cu un picior în biserică. With one feet in the earth. Și cu celălalt picior în lume. This one who was in the earth was a little bit bigger than then who was in the church. Piciorul care era în lume era mai mare decât piciorul care era în biserică. We were youth leader was on Saturday evening in the youth group. Uh, liderul nostru tineret uh, sâmbătă era la tineret. And when we finished the youth group, we go our way uh, to the world. Și după ce terminam tineretul, mergeam toți în lume. We were drinking a lot of uh, alcohol. Foarte mult, beam foarte mult alcool. We were drinking a lot of alcohol and we were uh, smoking. Și fumam so la greu. Now uh, we were drinking every day a whole bottle uh, red wine. Uh, în fiecare zi beam o sticlă de vin. In 1980, în 1980 I read in uh, Psalm am citit în Psalm 119, 100, în Psalm 119 I want to tell you only one verse o să vă spun doar un singur verset uh, psalm. din psalm. When I wake up in the middle of the night, când m-am trezit în mijlocul nopții, I stand up and praise you. Am, m-am ridicat, uh, spune psalmistul, și te-am lăudat. I thought, is this uh, uh prayer a little bit crazy. Și m-am gândit, rugăciunea asta lui e mai nebunească. When I waked up in the middle of the night, Când eu mă trezesc în mijlocul nopții, I was presented with a big fear. Eu m-am trezit la o frică. My experience was fear and not I stand up and praise you. Experiența mea când mă trezeam în mijlocul nopții era să experimentez frică, nu să mă ca psalmistul, eu mă trezesc și te laud la so, mijlocul nopții. We say to God, ce a spus lui Dumnezeu, we want the same experience from you what we read in the Bible. Vrem să avem aceeași experiență pe care o citim aici în Biblie. And when you able to și, come in the same way in our life we will read in the Bible, then we go together. Și când tu vei veni în viața noastră, așa cum ai fost cu oamenii ăștia din Biblie, atunci te vom urma. When you're not able to do it, Dar dacă nu ești capabil să faci asta, tu o să mergi, Doamne, în calea Ta și noi să ne vedem de treburile noastre. We say it to God with a very honest heart. Și am spus asta lui Dumnezeu cu o inimă foarte sinceră. Maybe four weeks later, we were on a vacation in Scotland. După patru săptămâni am fost într-o vacanță în Scoția. And in one night in the near from Edinburgh, și lângă Edinburgh, we slept in our uh, uh, caravan. Aveam o caravan van, asta unde am dormit un van. and rulotă. In this night opened God his heaven for us. Și în acea seară Dumnezeu parcă și-a deschis cerul pentru noi. This was an experience I have not the words to tell you what we experienced in this night. Și a fost experiență care nu vă pot explica ce s-a întâmplat cu noi în acea seară. The presence from God was here. Prezența lui Dumnezeu era la noi în rulotă. And we know from one moment to the other God is alive. God is? God is alive. Și am simțit din, moment, uh, din momentul acela în fiecare minut că Dumnezeu este viu. And God's power is real și că puterea lui este reală. And this moment, he și în acel moment changed our life totally. Ne-a schimbat viața uh, radical. He uh, did nothing saying to us. Nu ne-a spus nimic. Only he opened a little bit from the heaven. Nu m-a deschis un pic uh, fereastra cerului. And we could see a little bit from his glory. Și am putut să vedem puțin din uh, gloria lui. From this moment, this was uh, in the summer 1980. În 1980, din 1980, acea vară, viața noastră a fost schimbată. We started to read the Bible. Am început să citim Biblia. We started by the first uh, page și am început de la prima pagină și până la ultima pagină. After three weeks, după trei săptămâni, my wife and I, we looked in our eyes. Ne-am uitat eu cu soția în ochi oh, we are not more drinking and we are not more smoking. Are you, you were or not? All thing not, not. We are uh, not more. We are noi not nu more. mai am băut și nu am mai fumat. Ne-am uitat unul mm. la, unul la altul și ne-am zis. we were reading the Bible. Doar citeam Biblia, nu mai ne ocupam cu celelalte and lucruri. we read the Bible from the beginning to the end, maybe in four weeks. În patru săptămâni am citit Biblia de la, încep, de la prima pagină până la ultima pagină. And from this time on we read the Bible from the beginning to the end. Și din, acea, din acel moment citim Biblia de la început până la sfârșit. We started to pray uh, the psalms. Și am început să ne rugăm uh, după psalmi. We, we pray together every evening apart from the psalms. Fiecare seară ne rugam după psalmi. We started by Psalm 1 and ended început cu 1, Psalm 150. Și sfârșeam cu psalmul 150. Evening a little bit. Fiecare seară puțin. The next part on the next evening, the next part on the next evening. Următoarea parte, următoarea and so seară. We, we, our praying, we pray every evening when we go to bed apart from the psalms. Fiecare seară ne rugăm o parte din psalmi. This changed our lifestyle This changed Asta our lifestyle. stilul nostru de viață. A lifestyle uh, to a worshiper și am devenit închinător. Worship is not what you did in this evening. închinarea, să știți că nu e doar ce ați făcut în seara asta aici. This is only a very important part. E doar o parte importantă. But uh, worship is a lifestyle. Închinarea este un stil de viață. And the praying from the Psalms changed our life. Rugăciunile pe care le-am rostit după psalmi ne-a schimbat nouă viețile. Worshiping is a lifestyle. Și închinarea este un stil de viață. But you need the time to worship, to have power. Ai nevoie de acest timp să ai putere. uh, uh, have power from this time să ai put, să prinzi putere your life. În, pentru viața ta. Do it. for and pray the psalms. Și roagă-te cu so, psalme în continuare. The time is running. Uh, Timpul trece. Five hours very short. Cinci ore trece foarte repede, o să vedeți. I want to give you on this evening, evening uh, biblical principles. Vreau să vă văd ceva din cuvântul Domnului în seara asta. In the Bible, you have the principles at the first, the natural and then the spiritual. Uh, în Biblie există un principiu. Mai întâi în lumea naturală se întâmplă lucrurile și după aia în lumea spirituală. I will explain it. Și vă explic. In the old uh, covenant you have pictures în vechiul legământ, în majoritatea în Vechiul Testament, avem imagini. in the new covenant, și în nou legământ, Noul Testament, avem împlinirea acelor imagini. First, the foreshadow in the Old Testament. În Vechiul Testament, Biblia spune că lucrurile sunt ca o umbră. And then the spiritual fulfillment in the New Testament. Și în Noul Testament vom vedea împlinirea lor. First, we have pictures from from the Uh, redemption in the Old Covenant. Avem imagini în Vechiul Testament, poze, imagini de a răscumpărării. And then you have the fulfillment in the New Testament. Și în Noul Testament vedem împlinirea acestor lucruri. So, the New Testament say you are a temple. Acum, Noul Testament spune următorul lucru. Voi sunteți templul Duhului Sfânt. When you go to 2 Corinthians 6:16, 2 uh, Corinteni you uh, can 6 cu 16. Of the living God. În 2 uh, Corinteni 6 cu 16, Pavel zice, voi sunteți so, oh. templul Duhului Sfânt. You are a temple of the living God. Tu ești un templu a Duhului Sfânt. The Bible tell it and we must know it. Și Biblia spune și voi știți asta. Voi you are temple, a temple of the living God. Ești un templu al Duhului Sfânt. And I will write on him, so The Bible said, Biblia God spune, will write on you eu voi scrie pe voi a new name. un nou nume. The name of the city of my God numele orașului lui Dumnezeu and my own new name. Și noul meu nume. You în are, Apocalipsa scrie 3 you are, you are a temple and God will write on you. Tu ești un templu și Dumnezeu vrea o să scrie pe tine. So, and I want give you on this evening Vreau să-ți dau în seara asta two pictures from the Old Testament două imagini din Vechiul Testament that, that you can understand what are you in the New Testament. You și atunci are, vei înțelege ce ești tu în Noul, you în Noul Testament. You are a temple and you must understand the pictures from the Old Testament that you can live a victory life in the New Testament. Vezi, ca să înțelegi ce înseamnă să fii un, un templu, trebuie să vezi ce a fost un templu în Vechiul Testament. Ca să înțelegi imaginea ce înseamnă să fii un templu acum în Noul, Noul Testament. So, I give you the first picture. Prima imagine, hai să vă, vă dau prima imagine a templului. This is a description from the inner side from the temple. Eh, e o descriere a unui levit din templu. You are a temple, is right? Tu ești un templu, nu? Așa spune Pavel. So, then you must know the inner side from you. Și atunci tu trebuie să uh, tu trebuie să cunoști ce e înăuntrul tău. So, I won't go with you to Ezekiel 41, 18 to 20. Ezekiel, să vedem Aici este o descriere a cum era în templu, Ezechiel 41, 18 la 20, Ezechiel 41. This is a prophetic word, and this prophetic word go direct to the temple uh, from the new covenant. Și ăsta e un cuvânt profetic și Ezechiel vede uh, <clears throat> templul din nou legământ. So, I start and on all the walls around about in the inner room were covered likenesses of cherubims and palm trees. Tot zidul din, de eh, jur împrejurul casei dinăuntru și din afară, totul era după măsură și împodobit cu heruvim și finici. So, we have the inner wall Avem from uh, September zidul, zidul din interior. Like here, the inner walls from your room, this word speaks from the inner wall from the temple. Imaginează-vă cum e sala aceasta, uh, pro, uh, profetul se uită și vede zidurile interioare din templu, ca și cum zidurile acestea. And on the inner wall from și the temple, în zidurile, pe zidurile dinăuntru templului, were carved pictures. Erau, uh, erau desenate imagini. You have a palm tree, avem finici. A cherub, a palm tree, a cherub. Finic, heruvim. Finic, heruvim. around, a palm tree, a cherub, a palm tree, a cherub. Acum, finic e un palmier. Știți, așa? Deci finic, palmier, palmier, uh, heruvim. Heruvim e un înger, da? Heruvim, avem înger, palmier, înger, palmier. All Savants with a palm tree and a cherub. A deci în prejurul templului. Palmier, înger, palmier, înger. So, now see the uh, description. Uh, every cherub had two faces. Și acum fiți atenți ce spune. Palm dream, cherub, palm dream, cherub. Zice, în, uh, după, între doi heruvim era un finic, un palmier. Fiecare and, heruvim avea două fețe. And every Cherub had two faces. Acum fiecare uh, heruvim, fiecare înger face, avea două fețe. The face of a man towards the palm tree on the one side and the face of a young lion towards the palm tree on the other side. O față de om întoarsă spre un phoenix sau palmier de o parte, față de om, și o față de leu întoarsă spre celălalt phoenix, de cealaltă parte. The cherub had two faces Așa că Heruvimul avea două fețe. On the one side, the face from a man. Era fața de om. On the other side, the face from a lion. Cealaltă față de leu. So, and this is a very important picture. Și acum, imaginea, Biblia nu scrie numai așa că nu are ce face. Deci e important de ce pe parte om și pe parte leu. A carob un înger, eh, heruvim, presented the glory of God. El prezenta gloria lui Dumnezeu. And presented the power of God. Și reprezenta de asemenea so, puterea lui Dumnezeu. You are the temple? Vă aduceți aminte, voi on, sunteți templul Duhului Sfânt. Walls, pe eh, pereți, in you, în tine, you have cherubs, ai îngeri and a cherub presented the power of God in you. Și îngerii aceștia prezintă puterea lui Dumnezeu, imaginea uh, din, uh, din tine. This cherub presented the glory of God in you. Și acest heruvim uh, reprezintă uh, puterea lui Dumnezeu all, în tine. All around the walls. În jurul presented the glory and the power of God. În jurul uh, zidurilor ei reprezentau gloria și puterea lui Dumnezeu. The power and the Glory of God is in you. Gloria și puterea lui Dumnezeu este în tine. Acum, noul legământ. You have the face of a man. Avem fața unui om. And this presented the human being. Și asta e uman, fața umană a omului. You have the face from a lion. Ai fața de leu, cealaltă And parte. the face from the lion presented Jesus, the lion of Judah. Și leul reprezintă leul din tribul lui Iuda, Isus Hristos. Despre Connected in you. Și el e în tine. You are connected with the power of the Jesus Christ. Tu ești conectat cu puterea lui Isus Hristos. You as a man tu ca și om. You are connected with the power of Jesus Christ. Ești conectat cu puterea lui Isus Hristos. The power of Jesus Christ is in you. Puterea lui Hristos Remember, este în tine. A palm, a carob. Un palm palmier from the seek and glory. Și palmierul vorbește despre from the power and the glory. slavă și eruvimul despre putere. You, și aceste toate sunt you, în, în tine, în in nou legământ. tu în tine God. ai gloria lui Dumnezeu, ai puterea lui Dumnezeu. Jesus, the lion of Judah, Isus, came leul to din tribul lui Iuda, in you. El the trăiește în tine, God puterea is, lui Dumnezeu este în tine. In you. Ea este în tine. Amin? I told it. Bantri means overcoming and victory. Palmierul în Biblie reprezintă victoria, biruința. The power of Jesus Christ, the power of the lion. Puterea lui Isus Hristos, puterea leului din tribul lui Iuda. The power of the life of Jesus Christ is in you. Puterea vieții lui Isus Hristos este în tine. And you are an overcomer. Și tu ești un biruitor. What you are? Ce ești tu? Overcomer. <laughs> Okay. Biruitor, overcomer. This was the first picture. Asta e prima imagine. On the walls, pe pereții din templu, din tine, overall, de jur împrejur, presented the glory and the power of God. reprezentau puterea și gloria lui Dumnezeu. I give you the second picture. Așa cum vă dau a doua imagine din templu. You must go with me to Revelation 3, 11 and 12. Hai să mergem la Apocalipsa de data aceasta. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 11. Revelation on the end from the Bible. La sfârșitul Bibliei avem Apocalipsa, capitolul 3, versetul 11. 3, chapter 3, 11 and 12. 11 și 12. Jesus gave information. Isus da informații. He ordered John to write letters to churches, to seven churches. Isus i-a spus lui Ioan pe insula Patmos să scrie scrisori către bisericile. And We started in one from uh, these letters. Și vom citi din this una din aceste scrisori. In Philadelphia. Era scrisă bisericii din Filadelfia. I hope this was right. I am coming soon. Hold fast what you have, so that no one may slice your crown. Versetul 11. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. He who conquers, I will make him a pillar in the temple of my God. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu. So, Jesus dictated to John Isus i-a, i-a dictat lui Ioan, i-a spus să scrie o scrisoare and say to my people, spune poporului meu, you are a pillar in the temple of my God. Tu vei fi un stâlp în templul meu. So, now on this evening, acum seara asta, you receive a letter from Jesus Christ. Primești o scrisoare de la Isus Hristos. You are a pillar tu ești un stâlp in the temple of my God. în templul Dumnezeului meu. And never shall he, shall he go out of it, and I will write on him the name of my God and the name of the city of my God. And I will write on him my own name. Nu va mai ieși afară din el, voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim. So, I want you to give a little bit information Acum vreau să vă dau niște informații the temple of Solomon. despre templul lui Solomon, ca să înțelege ce înseamnă să fii un stâlp în templul As lui Dumnezeu. Christians, we are a pillar in the temple of our God. Aduceți-vă aminte, tu ești un stâlp, chemat să fii un stâlp în templul lui Dumnezeu. These pillars are not a part of the construction from the temple. Acum trebuie să înțelegeți un lucru. Dacă înțelegeți cortul lui, mm. templului Solomon. Nu era în cortul lui Solomon parte din construcție, nu era a templului, nu era niciun stâlp. In the temple of Solomon, în templul lui Solomon, were no pillar. Nu, înăuntru, nu era niciun stâlp. Listen. ascultați I say it again. Vă, as, vă spun din nou. In the temple of Solomon, în templul were Solomon, no pillar. Nu era niciun stâlp. In the construction From this temple were no pillar. La construcția templului nu s-a folosit un stâlp. Hidden temples had pillars. Hidden, temples? hidden temples. A, uh, templele păgâne aveau stâlpi. But the temple of Solomon had no pillar in his construction. Dar în construcția templului nu avea niciun stâlp. The stability from the, the New Testament, from the uh, New Temple stabilitatea noului, din, pentru Noul Testament, noul templu, came from the rock venea de la piatra and from the cornerstone. care este piatra de căpătâi. Sistemul, from the new covenant is built on the rock. Piatra din nou legământ este zidită pe piatră, pe uh, templu este zidit pe piatră. This rock is Jesus Christ. Și pe această piatră Isus Hristos and este piatra the, the de căpătâi. And the stability came from the cornerstone. Și stabilitatea venea de la piatra de căpătâi. is Jesus Și piatra aceasta de căpătâi, ați auzit în Biblie de multe ori, este Isus Hristos. He need not me and he need not you. Așa for că stability. El nu are nevoie, asta era exemplu, că nu are nevoie de tine și de mine să dăm stabilitate so, uh, templului. Uh, so stability came from our Lord Jesus Christ. Stabilitatea templului and vine din, de la Isus Hristos. Only from the Lord și numai de la El vine această stabilitate, nu de la noi. Dar cu toate acestea, de ce în uh, Apocalipsa zice, tu ești un stâlp în templul meu? So, When you study this, the uh, temple of Solomon, când studiezi templul lui Solomon, in front of this temple, în fața acestui templu, stand two pillars. Erau doi stâlpi. So, when you Imagine your church. Imaginați-vă biserica. On the front to the street. La spre stradă. Stand two pillars. Stau așa de sine stătătoare doi, doi stâlpi. This is the picture what I gave you. Asta e imaginea pe care eu v-am dat-o vouă. From September. Din templu. And when you imagine, și când vă imaginați on the street, pe stradă, for the church, că acolo pe stradă, uh, two pillars. Sunt, în fața bisericii sunt doi stâlpi. Every person can see these pillars. Oricine din cartier vede stâlpii de afară. And this was the reason. Și asta a fost motivul. Why the temple of Solomon had two pillars. Eh, pentru care templul lui Solomon avea doi stâlpi în față. These uh, pillars acești stâlpi presented au prezentat the glory from the inside to the world outside. Ce stil prezentau gloria și slava templului dinăuntru, so, prezentau afară celorlalți care nu intrau. When people saw this pillar and watched this pillar, și dacă ai fi mers pe vremea aia și la acei doi stâlpi din fața she, templului, she could see the beauty of the inner side from the temple. Ei de la acei stâlpi puteau să vadă frumusețea, îți dai seama cât de frumos e templul în interior. These both pillars presented the glory from the inside Acești to the doi, outside. Te, doi stâlpi în, af, în fața templului arătau frumusețea templului dinăuntru. The glory from the inside Gloria is, din interior What is the glory from the inside? Care, cine e gloria din interior? Palm tree, cherub, palm tree, cherub, palmier, palm tree, cherub. înger. Victor, palmier, see, înger. power, glory of God. Putere, slavă, victorie. And the two pillars transcended the glory from the inside to the outside. Și cei doi stâlpi prezentau gloria din afară celor de af- uh, dinăuntru celor de afară. You can, you can go with me to Second Kings. În doi împărați. 7. Capitolul 7. We read uh, verse 15 and verse 22. Doi împărați 7 First Kings 15 First the verse 15 and then uh, 21. Versetul 15 21. și 21. Yes. He uh, this he means Hiram von from Tyre. This was a person who built these pillars. A fost o persoană care a zidit acești so, acești uh, stâlpi. He made the two press pillars. The first pillar was 18 cubits high and a line of 12 cubits went around it. un, Un împărat, 7 cu 15, eram la 2. A turnat cei doi stâlpi de aramă, cel din tâi avea 18 coți în înălțime și un fir de 12 coți măsura, măsura grosimea celui de-al doilea. And the second was the same. Și al doilea era exact la fel. So, this uh, Hiram uh, built acest uh, acest uh, om Hiram built uh, two pillars. A, a, a construit acest doi stâlpi. The two pillars were 18 cubits high. Erau 18 18 coți înălțime. And uh, roundabout. Și groși 12 Kubits. 12, 12 18 Kubits in the high and 12 Kubits 18 coți, 12 coți um, diametru. No. Cât de grosimea lui. 21. Versetul 21. He put up the pillars in the doorway of the temple. A așezat stâlpii în pridvorul templului. Naming the one on the right, Yachin, and set on the left Boaz. A așezat stâlpul din dreapta și l-a numit Iachin, apoi a așezat stâlpul din stânga și l-a numit Boaz. So, 18 height, 12, 18 coți înălțime, 12 grosime one he named and unul, the other he named Boaz. Unul îl cheamă Iachin și pe celălalt l-a numit Boaz. And both in the front of the temple. Amândoi în fața on the, templului. On the doorway when you come to the temple you could see it. Când intrai pe poarta din templu, îi puteai vedea acest doi stâlpi. So, and each of these pillars și fiecare din acești stâlpi was a message to the world. Fiecare pe ei era mesajul pentru lume. When people came near to the temple, Când oamenii veneau la templu, the first what they could see, ce puteau să vadă prima dată, these two pillars. Erau acești doi stâlpi la intrare. They watched uh, at the first two pillars. Se uitau prima dată, se ieșeau în ochi, cei doi stâlpi. These pillars were made of brass. Erau făcuți, după cum am citit, din aramă. Press uh, Chastic is uh, uh, you I gave you the picture for press. Și vă spun ce înseamnă arama în Noul and, Testament, pentru că uh, vedeți citim așa în Vechiul Testament de ce era din aramă are o semnătate. And press means godly chastic over sin. Și aramă înseamnă judecata dreaptă a lui Dumnezeu peste păcat. The Bible have redemption and freedom from sin through Jesus Christ. Și imaginea, știți care îi? Că oamenii vin. Că oamenii pot fi iertați și răscumpărați de păcatele lor. Press, în Noul Testament, în Noul Legământ. This metal press presented justice over sin. Și acest aramă, faptul că erau din aramă în Noul Testament înseamnă că judecata lui Dumnezeu dreaptă a fost făcută asupra păcatului. The name from these both pillars were Jachin and Boaz. Și v-am spus, eu numit Iachin și Boaz. Ce înseamnă asta? And Sismin, he will erect. Iachin uh, înseamnă el va ridica. And in him is strength. Și înseamnă Boaz în el este putere. The people could see și oamenii puteau să vadă In him is strength. În el există putere. And he will erect. Și el va ridica. So, Both pillars were amândoi, amândoi stâlpi, 18 coți în uh, înălțime, 12 cubits uh, groși de 12 around. coți. So, we have in the New Testament vedem în Noul Testament nine fruits of the Spirit. Avem nouă din roadele Duhului Sfânt and nine gift of the Spirit și nouă din darurile Duhului Sfânt. And nine, and nine is Cât e nouă cu nouă? 18. 18. Ați făcut matematică. Very good. Foarte bine. So, we have the high is 18. Cât e de înalt? 18. And we have nine gifts. Și în Noul Testament vedem, avem nouă daruri, darul înțelepciunii, darul vorbirii, și avem so, nouă darurile, uh, roadele, pillars, dragostea. Presented the gifts and the fruit of the Holy Spirit to the world. Și ce se întâmplă? Acest stâlp, acești stâlpi reprezentau uh, dragostea lui Dumnezeu lumii. When you want the The fruits of the Spirit. Când uh, ai vrei roadele Duhului Sfânt? You can go to Galatians 5, 22 and uh, sorry, uh, 22 and 23. Le găsești în Galaten 5, 22 la 23. I say it. Eu le zic. Love. Dragostea. Joy. Bucuria. Peace. Pacea. Obedience, răbdare, kindness, bunătate, goodness, facerea de bine, faithfulness, credincioșie, gentleness, Uh, uh, bunătate Safe control. și uh, uh, înfrânarea poftelor. So, the people watched Blândețe. the spillers and she can see love. Oamenii se uitau la acest Joy, stâlp și vedeau dragoste, peace, bucurie, and so on. pace și așa mai departe. When you are a pillar, Când ești un stâlp, people could see what is in Jesus' heart. Then Jesus is in you. Când and Isus you este în tine, Jesus to the world. Când Isus este în tine, nu uita, Isus a spus că tu ești un stâlp, așa că oamenii se uită la cine? La tine, tu ca stâlp și tu îl prezinți pe Isus. My first question. Întrebarea mea este. Who won't be a pillar? Cine vrea să fie un stâlp? Two. Două persoane. We have two, we avem have two pillars. avem doi stâlpi în biserică? Ok. Ok, suntem, suntem ok. It's okay. So, nine fruits and we nou, have, nouă roade we have nine gifts. Și avem nouă daruri ale Duhului Sfânt. And when you want the uh, gifts of the Spirit. Și când vrei să vezi uh, roadele, uh, second, darurile Duhului Sfânt. 2 Corinthians 12, 8 10. 2 Corinteni 12, uh, 8 la 10, acolo se numerate aceste daruri ale Duhului I, Sfânt. I give you the gifts Eu vă dau darurile. Word of wisdom. Avem darul cuvântului de înțelepciune. Word of knowledge. Darul cuvântului de cunoștință. Faith. Darul credinței. Power Darul vindecării. Uh, power of taking away the disease, with other words, gift of healing. Darul vindecării. Power of working wonders. Darul minunii. Prophet words. Uh, darul uh, prociei. Power of testing spirits. Darul, uh, darul deosebirii duhurilor. Different sort of tongues. Darul limbilor. The power of making clear the sense of the tongues. Și darul uh, traducerii acestor uh, so, limbi. You, the Holy Spirit in you. Duhul the power tine. Of Jesus in you. Puterea lui Isus în tine. God in you. Slava lui Dumnezeu în tine. Gave you the Spirit ți-a the gifts of the Spirit. darurile Duhului Sfânt. And you presented and you gave these gifts to the world. Și tu slujești prin ele lumii. You serve the world with a fruit and with a gift of the Spirit. Și tu slujești oamenilor prin darurile acestea de vindecare, darurile de cuvântului de cunoștință. Samfira, when the world see you, she said, Oh, what for a woman! Când Dumnezeu te vede, ce femeie puternică. Yes. Jesus Christ is in you. Yes, Isus Hristos este în tine. God is in you. Cuvântul lui Dumnezeu este în tine, uh, Duhul lui este în tine. We have the power and the fruits. Și noi avem puterea și darurile să le prezentăm oh, lumei. What for a nice fruit I want it. Oh, ce frumoase roadele, vreau și eu. The Lord see you and say, oh, what for a nice fruit, delicious, I want it. Oh, vreau yes? și eu ceea ce are această persoană. So, roundabout uh, 12 cubits. Uh, erau groși de 12 coți. This presented the apostolic ministry. Și aceasta reprezintă lucrarea apostolică. We have 12 apostles. Dacă vă aduceți aminte, au fost 12 apostoli. Presented the apostolic ministry. 12 reprezintă lucrarea de apostolie. You have apostle? Avem apostoli. You have a prophet? Ave prorocii. You have a shepherd? No, you have ev evangelist? Evangeliști? Then you have a shepherd? Pastori. And you have a teacher. Și aveți învățători. This is a uh, apostolic ministry. Lucrarea apostolică. And 12 Everyone, everyone from the apostles presented this ministry to the world. Și fiecare din acești apostoli a prezentat una din aceste lucrări lumii. So, I gave you only two verses. V-am dat două faze. And the other uh, want I tell you. Ce vă spun eu cealaltă. I will tell you a little bit from these two pillars. Și vă spun ceva despre acest doi stâlpi. We have the high and avem we have înălțimea, the measure around about. Și avem 12 coți groși. On the pillars. Și pe acești stâlpi where crown, crowns erau nets, erau uh, erau coroane, nets, erau mreji, chains, lanțuri, apples, meri and lilies. Și uh, Lilies. flower, the uh, um, lilje. Lil, li, liliac, liliac. Okay, Flowers, right? flowers. Yes, liliac. Liliac. Okay, is this right? Lilies. Yes, Este liliac? No, still. No, green. Thank you. Green. Yes. It, we got it now. It's, got, now, it's the right flowers. It's okay. green. It, yes. Okay. So, the crowns. Acum, în, pe stâlpește erau uh, coroane. Revelation 5:10. Apocalipsa 5 cu 10 vorbește despre asta. And did make us to our God kings and priests and we shall reign upon the earth. Biblia spune că el ne-a făcut, uh, el ne-a făcut uh, pentru Dumnezeu împărați și preoți. Crowns on the top from these uh, pillars. Coroanele la care erau sus pe stâlpi. Speak from kings. Vorbește despre the împărați. Speak from a king. Vorbește despre împărați, coroane. And Jesus said, Isus a spus, He will made us El ne va face pe noi kings, împărați and to priest. și preoți. And we shall reign și vom domni upon the earth. peste pământ. You are a king. Tu ești un împărat. And you are a priest. Și ești un preot. And you shall reign over the earth. Și tu vei domni peste acest pământ. This is your crown. Asta e coroana ta. This is presented se spelă, du se wald. Și se era stâlpul care care vedea oamenii. Wär a crown. Era chiar sus, pe stâlp. And on se spillers, pe acest stâlp era a net. Era un mrej. So, the next vers Matthew 13 47. The king of heaven is like the kingdom excuse me. Zice că the kingdom of heaven is like a net. Uh, Jesus said, Iisus a spus că împărăția lui Dumnezeu este ca, ca o mreajă. Kingdom of heaven is like a net. Este împărăția lui Dumnezeu este ca o mreajă. And what Matei 13 uh, cu 47. What did the disciples with a net? She watched on the net the Facebook. <laughs> Eh, eh, Ce a făcut Petru cu no. acest mreajă? A mers pe Facebook. Nu, că catched, în engleză uh, e net. Catched Dar la noi nu e net, e în So disciples, uh, eh, catched, Ucenicii catched cu fishes, uh, mreajă ori prins, uh, ori prins pești. So, and Jesus said to his disciples, și Isus a spus ucenicilor, The kingdom of heaven is like a net. Împărăția lui Dumnezeu este, se aseamănă cu un, was, o mreajă, năvod which was thrown into the sea and gathered fish of every kind. Care este aruncat în mare și prinde tot felul de pești. So, yo, so on this pillars were Pe aceștia net. stâlpi and a net presented uh, a possibility și această mreajă prezenta posibilitatea to bring fishes să aduci pești in the kingdom în împărăție. You catch with the nets fishes for the kingdom. Tu prins cum reașa pești pentru împărăție. When we are a pillar, când ești un stâlp, our job is to bring other people in the kingdom. Când ești un stâlp în casa lui Dumnezeu, jobul tău, slujba ta este să aduci și pe alții cum mreaja împărăției. Pillars presented the beautiness Stâlpii prezentau frumusețea. The kingdom, kingdom of God to the world. Împărăția lui Dumnezeu lumii. And when you are a pillar, și după aia tu ești un stâlp. You are a net to bring other people to the kingdom. Să duci alți oameni în împărăție. You have the power, you have the ai uh, puterea, uh, power of the Holy Gift, the Holy Spirit, Sfânt, you have the gift of the Holy Spirit, you are Sfânt, the fruit of the Holy Spirit, you are able to be a net and bring other people to the kingdom. Ești în stare să poți aduce alți oameni în împărăție. And when other people see the beautiness of the kingdom, și când alții văd la tine frumusețea împărăției, you are, she are happy when you catch them. Și ei chiar sunt bucuroși când îi prinzi. So, the next point. Change. Următorul lucru care îl vedeam și v-am spus pe stâlp erau lanțuri. A change, a chains. Chain. Bring things together and bind things together. Uh, lanțurile uh, de obicei sunt legate împreună și leagă ceva. 2 Corinthians 12, 26. 2 Corinthians, 1 Corinthians First, first, 1, 1 Corinteni, first, fast, first. 1 Corinteni 12 cu 26. Bă, vă știți, treci? I will ask them if they are still uh, -huh. uh awake. 1 Corinteni 12 uh, cu 26. If one member suffers, all suffer together. Dacă If... suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el if all, one members is honored, all rejoice together. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. So, we are together. uh, ideea e că noi suntem împreună. We are together. Noi suntem împreună. The chain bind us together. Lanțurile ne țin împreună. When one member suffered, Când unul all suferă, suffer together. Toți suferim împreună cu el. Doris, tell you what happened in our family. Uh, v-a spus soția mea ce s-a întâmplat la noi în familie And we know what happened here. și știm ce s-a întâmplat aici. When one member Când un membru suferă, all suffered together. toți suferă împreună cu el. And you, as a pillar, Voi ca stâlp, presented the kingdom of God to the world. voi prezentați împărăția lui Dumnezeu lumii acestea. And the world should see the love between the members in și the church. lumea ar trebui să vadă dragostea dintre membrii bisericii. Jesus said, the world uh, should know us Isus a spus că așa vor ști oamenii he, că he, she should know us why we love you. Că îl iubim pe Dumnezeu. We have love and the love is the chain who bring us and hold us together. Și dragostea e ceea ce ne leagă pe noi unul de altul ca membri. Se wollt sie se laugh. Și lumea ar trebui să vadă dragostea dintre noi. And the voi se se world can see the joy we have together. Și ar trebui să vadă când unul este prețuit, noi toți ne bucurăm. E prețuit. Present se laugh. Și present, present acest prezentau dragostea and presented the joy și bucuria from the inside from the temple. Din, din interiorul Set, templului. The world could see ca lumea care nu ajunge în templu să vadă de pe stâlp doar aceasta. Then on these pillars were abels. Și pe acești stâlpi nice, erau meri. Mere. Nice, delicious abels. Niște mere delicioase. And when I prayed over this sermon, când m-am rugat pentru I acest mesaj, remembered mi-am adus aminte the garment from Jesus. Da? And the garment and the clothing from Jesus. A, de hainele lui Isus. And I want go with you to Matthew 9. În Matei, capitolul 9, în Matei, capitolul 9, versetul 20. He is a woman who was very sick. Și a fost o femeie care a fost foarte bolnavă. She, this woman came, această femeie a venit uh, and touched Jesus' clothing. și a atins uh, haina lui Isus. He came behind from Jesus a venit în spatele lui Isus and touched the garment from și Jesus. a atins haina lui Isus. For She said to herself, Versetul 21 If I only touch his garment, I shall be made well. Căci își zicea ea, numai să mă pot atinge de haina lui și mă voi tămădui. On the garment from Jesus, uh, where so little uh, things looked like evil. Uh, la terminația hainei lui era ornament care arătau ca niște mere. And she saw it and was thinking when I touch it. Și s-a uitat, să a dacă ating, I am healed. Mă voi vindeca. So I think uh, Abel presented uh, very delicious fruit. Mărul e delicios. And the world should see și eh, lumea ar trebui să vadă. When I touch my neighbor, my friend, când îl ating pe vecinul meu, pe prietenul meu, who is a Christian, care e creștin, he has the solution for my problems. El are soluția la problemele mele. And I tell you from my experience. Vă spun din experiența mea. With your own power you will never heal people. Cu puterea ta proprie nu o să vindești pe niciun om. But Christ in you. Dar Hristos în tine. His presence in you when you felt with the love of Jesus Christ in your hearts. Lui Isus Jesus Christ can do it you. Isus Hristos poate să facă prin tine and ceva. People will see it. Și oamenii vor vedea asta. Have a desire to come to you and touch you. Și vor vrea să vină la tine, să te atingă pe tine, să le spui soluția. And I have greetings from uh, to you. I should say greetings to you. Și vă spun salutări. Greetings from our Father in heaven. Salutări de la Tatăl nostru din ceruri. And I let say you to you, și vreau să vă spun, I need you. Am nevoie de tine. I need you. Am nevoie de tine. That the world can touch you. Ca oamenii să vă poată atinge pe voi. I think I want bring to you solutions. Vreau ca să vă dau vouă soluții in the needs and problems of this world. Pe care la soluții la problemele pe care le are lumea, care, care te înconjoară pe tine. The last picture și ultima imagine de la this flower, avem o floare lilies. Uh, crin. Acum okay. știu. It's, it's crin, right. I got it. I say lilies, yes. you say I lilies. say crin. Okay, it's the same. You say lilies, I say crin. Luke 12, 27. Luca 12 cu 27. Anca, ai avut dreptate, screen. Have you it? Yes, it's okay. green. So, even Salomo in all his glory was not clothed like one of this. Și uitați-vă ce zice, uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii și spune nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Jesus used a picture from a wonderful flower. Isus a, a, a ce fain. Isus uh, a folosit o imagine cu o floare. So, Mie îmi plac plantele, it's, ce care nu știți. It's easier. Jesus yes. uh, used Isus a picture from, from a wonderful flower. A folosit o imagine a unei flori frumoase, legea. Salomo in all his putiness și a spus Solomon în toată slava lui was not closed like this flower. Nu era îmbrăcat ca și această floare. This pillar și presented to the world a wonderful flower. O, o floare minunată. When the world see you, când oamenii vă văd pe and voi, see you face, și vă văd pe voi, this, the world watched a wonderful girl and a wonderful boy. Și se uită la o, o fată frumoasă și la un băiat frumos. When Jesus Christ is in you, când Isus este în tine, you presented the glory of God through the world. tu prezinți gloria lui Dumnezeu lumii. The world watched and Lu- see Lumea se uită și vede a wonderful girl, a wonderful woman, o femeie min- a frumoasă, o fată wonderful frumoasă, boy, a wonderful man. un băiat chipeș frumos. Was that the world? Wow, Oamenii zice, wow, I need this glory. Și eu am nevoie de slava asta. need this life. Și eu am nevoie de, de această viață. My five hours are over. Fuh, s-au terminat ale cinci ore ale mele. God let, let uh, say you to you, he need you. Dumnezeu vrea să vă spună în seara aceasta că are nevoie de voi. He need you in the front are nevoie de voi în față. Of his temple. În fața templului lui. And he to be with you and in you. Și vrea să fie cu voi și în voi. He won't be in you and with you with his glory and with his power. Și vrea să fie în voi și cu voi cu slava și puterea lui. So, a question, who wanted? Cine vrea să fie un stâlp? Who wanted? Cine vrea asta? Okay. Să ne pray together. Let's Haideți stand să ne rugăm. Haideți să ne ridicăm în picioare. Let us pray together. Haideți să ne rugăm acum. the first point. Primul punct. When I want now pray. Când vreau să mă rog. It's the inside uh, from your temple. Este, vreau să mă rog pentru interiorul templului tău. I did not know you. Eu nu te știu pe tine. I did not know what is in your inside. Eu nu știu ce e în interiorul tău. Maybe a little bit fear or other poate, sides. poate un pic de frică sau alte lucruri. I did not know you. Eu nu te știu pe tine. But I know one thing. Dar știu un lucru. Jesus know you. Isus te știe pe tine. And then you have things in you și poate ai lucruri în tine who need healing, care au nevoie de vindecare. Jesus is in our midst. El este aici prezent. To heal you. Să te vindece pe tine. And when you want a touch from God. Și dacă vrei o atingere din partea lui Dumnezeu. Through the power of the Holy Spirit, prin puterea Duhului Sfânt. To touch you. El este aici să te atingă pe tine. He want fill you. El vrea să te umple pe tine. He want give you His glory. El vrea să-ți dea slava lui. His glory in you. Slava lui în tine. And when you this want. Și when când you vrei asta. Need healing. Când asta e ceea ce tu dorești. When you want be filled. Când vrei să fii, ai nevoie de vindecare, ai nevoie să fii umplut. When the Holy Spirit must uh, repair the walls in you. Când trebuie să repare zidurile dinăuntru tău. He is he and won't touch you. El, vrea, El e aici și vrea să te When de you want it, you can lift your hand. Și dacă asta e dorința ta, ridică o mână sus. Say, Holy spune, Spirit, Duhul Sfinte, now come. Vino acum. When you want dacă asta vrei, a filling, dacă vrei o umplere from the Holy Spirit, din, de la Duhul when Sfânt, you want the glory of the heaven când in you, când lift slava your hand lui Dumnezeu and say, peste tine, ridică-ți mâna. Am și spune aici Come Vino și mă umple. Vino și mă umple. cu puterea ta, cu slava ta. Vreau mai mult din tine în mine Craved in my inner aceste imagini să fie pe pereții a inimii mele. A carob, a palm, a un palmier, se, un înger. Se, the glory of God in Slava me, lui Dumnezeu the power în mine. Of God in me. Puterea lui Dumnezeu Jesus în mine. As a, Lion of Judah Iisus, leul din tribul lui Iuda în mine, puterea so, lui în mine. Această imagine Jesus din Ezechiel, Iisus, conectează-mă cu, cu tine in me. Slava oh, ta în Holy mine. Spirit, flow, flow Vino. and touch now every Curge heart. peste mine, Duhul oh, Sfinte. flow and touch every open Vino, heart Sfinte, with Sfinte your glory and Vino your power. cu puterea flow, ta și flow, slava ta. With your Curge. Power, with your presence. Curge cu prezența uh, and, uh, și puterea ta. Vino, Duhul Sfinte. Uh, when, when persons we have in our midst who is a pain or other things Dacă sunt persoane life, care simt durere, vino, Doamne, cu vindecarea Ta, vine acum cu vindecarea Ta și atinge-te de fiecare. Lord, when we uh, opened our, our Doamne, heart to you, you set noastre. us free from fear, you tu set us free from frică. drinking, you set us free from smoking. Tu ne eliberezi, Doamne, de, de băutură și alte... You gave our life power and Pune a glory and a no goal. We can't uh, change our life wholly with uh, a love to you and a love to your word. We can't cha change our love, uh, our life with the glory, with Doamne, slava ta all you, slava what you ta, gave Doamne, to us and we want to gave it to us. Come with now, with power vino, and vino fill, fill with your power, with your glory. Ta. Oh. Umple-ne cu puterea And, uh, acolo unde ești înjește după My second question. Și a doua întrebare. Be a pillar for our God? Cine vrea să fie un stâlp pentru Dumnezeu nostru? Of the of un, the new covenant, un stâlp în fața templului noului legământ. Să prezinte gloria și puterea lumii acestea. Cine, să fie, cine vrea să fie un stâlp al lui Dumnezeu? Who won't be a pillar in the front Cine vrea să fie în fața templului, să prezinte slava și puterea lui Dumnezeu. Acestei monomostira la condo, flow, santara la condo, mosantira, cantera la cosa osira la condo, cantare, monomostira la condo, santera la coso, montira la condo. acolo unde ești înșește după Dumnezeu, după puterea Lui, slava Lui în seara asta. Nu lăsa să treacă seara asta pe lângă tine. Nu pierde oportunitatea, nu pierde ușa deschisă în seara asta. Intră, intră în prezența Lui, cere, nu. Luptă-te ca Iacov cu Domnul, Doamne, nu mă duc de aici până nu mă umpli de puterea și de slava Ta în seara asta. Nu lăsa să treacă Dumnezeu pe lângă tine. Iacov s-a luptat cu Dumnezeu. Iacov a intrat și a spus, nu mă las, nu mă las de tine până nu mă binecuvintez. Spune, nu mă las de tine până nu slava ta vine, până nu viața mea este schimbată mai vreau să fiu cu un picior în lume, cu picior în, oh, în împărăția ta, vreau să am ambele picioare în împărăție. Ridică-ți mâinile, ridică-ți vocea spre Dumnezeu și lasă ca Duhul Sfânt să vină. Să vină cu oh, putere peste tine, să vină cu putere peste tine. la Cantare, mă la coso. Oh, la condo. Wenn, when you want a personally prayer, I want invite you. Dacă ai nevoie de rugăciune personală, simți că mai ai nevoie de personal să mă rog pentru tine. I Did not know your heart. Eu nu știu inima ta. I did not know your soul. Nu știu sufletul tău. I did not know what in you. Nu știu ce în tine. But I know one. Dar știu ceva. And this is our God. Și Dumnezeu știe ce. I know our God. Eu știu pe Dumnezeu. And I know God won't grieve you. Dumnezeu vrea să te întâlnească. He said to you, și El vrea să spună, I need you. Am nevoie de tine. And when you need healing, și dacă ai nevoie de vindecare, when you need a fresh touching, o atingere when proaspătă, you won't be in a special way touched from our God. Ai nevoie încă de o atingere when specială seara asta. Want make this decision și vrei să iei decizia asta. In a special asta. way. I won't be a pillar for my Vreau să fiu un stâl pentru Dumnezeu. I invite you. Vreau să te invit. I invite you. Asta invit. We have now a little bit time avem un pic de timp of worship în care ne vom închina. And when you want a personal prayer, și dacă ai nevoie de rugăciune personală, then come quickly, aici în față, come quickly in front, vin în față și o să mă rog pentru voi. Pentru să ne rugăm pentru tine.